Peio Jorran beraz, Parisen zirezte, goizuntan joan zirezte gutun bat e, ebe maitera, eh, viv nolang kolektiboko kideak, eh, nola pasa da itzordua? Bai, hor talde politat gira, porc viv nolang plateformatik, uh, e, plateforma sortu dinen uh, e, dula urte bat, xalatzeko bereziki erakaskuntzan izan ziren erasoak izkuntza gutzen kontra, azken uh, eh, erreformen gatik, bereziki liceoaren erreformak, baina uh, inguruan izan ziren erreformak guztiak ere. Gaurko, uh, eh, elkarte ez gain, baginen uh, goita mazazpi elkarte plataforman, autetxien sustengoa ere eukan dugu, eta gutun bat ekarri dugu Makroni, eta gutun hori sustengatzen dute, momentuko eta amaz parlamentariak. Diputatu, senatari eta euro parlamentariak. Gutun hori ekarri dugu, Uh, ez gira barnean errezibituak izan, onartu dute uh, atea intzina arte eh, gaite zen, baina uh, barnera sartzeko parlamentariak utzi ikuste bakarrik sartzen, eta elte artean horrezkariak kanpoan egon behar izan dugu beha. Mm. Parlamentariak gutuna eman dute, gutunan izordu bat eskatzen dugu, eta ikusiko dugu ondoko astetan, jan lortzen dugu izordu hori. Nola senditu dute, harrera? Hor, gaur goizean uh, teknikariak ikusi izan dituzte bakarrik, eh? mm. enan duela haste bat adikinela eh, izordu hori eskatzen eta uh, gaurko eguna prestatzen. Uh, eh, Arrera biziki hotza izan dugu duela aste bat, eh? telefonoz eta itibilaik hori eitatzen. Aste untan eta gaur goizean uh, ditugu uh, autetxien zente dudak, eta amar parlamentari, eta hor biztan dina doinua aldatzen da. Mm. Uh, gaur berean ez dugu emaitzarik, benen uh, espero dugu ondoko asteetan, gauzak ahitzenko dira. Zuzen, eh, zer da, burk, viv nolan kolektibo edo mugimenduak eh, eskatzen eh, duena, tokiko hizkuntzen ezagupen handiago bat, zer nahi zeniet, kete, arazi nahi diezue? Ba, jo, zu horokor batean gira, izkuntza guztiak, izkuntza gutitu guztiak, lujalde guztietan, uh, defenatu eta lagundu garatzen. Horren egiteko, bat ditugu aldarrikaten hain eh? egia errantzeren da biziki luzea da, zentratzen eh, da beriziki erakaskuntzan, erakaskuntzan azken urteetan izan baitira inbat eta inbat eraso, eh? liceoan eh, parekotasuna osoki desagertua da, eh, opzioa ofitanean desagertzen ari da, bretanean autatu behar dute ikasleak edo inglesa edo bretoina ikasi, hainbat eta hainbat neurri izan dira, bereziki erakaskuntzan, baina ez bakarrik, eh, kultura munduan ere, eh, zugu zenitzen gobernu rangandik eh, susten hori kaldeantzik. Hori guztia eh, zerrenatu dugu, ez dugu dena gutura nezari, eh, gutunan prezipoetan ingon gira, baina badugu, ere blankeri eh, bidali ginen gutun bat azaroan, zerrenatzen gutuan neurri guzti horiek, eta badira handara bat. Gobernuak ez baino ez dugu jarrera zaldatzen, eh, izkuntzak langiran izarriko ditu. Beraz, momentuz, eh, erantzun baten eh, beha zirezte hori da? Itzordu eskaeren erantzunaren beha gira gai. Gero uh, guk segituko dugu eh, kolektibo aldetik ere, dola urte bat egila uh, mozizatzen. Segituko dugu lanean, sartea ere pesatuko dugu. Sartean baitak idu uh, maitza katastrofikoak zen dira eskola ondana batetan. etan. hautatzen dute orain dik ikasleak, behinan animaliko konkurentzia eman dazai. Grekoa hautatzen bain dute, fundu gehiago ba-, baute basoan adibidez. Beraz, uh, hainbat bekutan, uh, ikasleak altzen ditugu. Eta bortzat eh, egia eskalerian, eh, beste eskualde batzu baino babestu argi dugu dira, baina uh, publikoan bereziki uh, eh, ahuldua da Euskaren erakaskuntza. Ados, behur biletik segituko dugu gaia, mileskar peio. peio. Eta beste bat arte. Beste bat arte.